riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Soba. Put vjernika. Put ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. biti zatrpani. Ostaje samo put تبصير أطفالا تموت أو ما يوقظ فيك الحس شعب جمعه من شدة الهول شتيت يا mi, kroz čitavu istoriju, بدنا vedene bedne hrabrosti na kojima umet mora da se uči kako se nosi ovaj din. I šta sve je u, u obavezi da se žrtvuje da bi bio sljedbeni Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I svi su dokazi protiv oni koji se povezuju i kače samo za, za jezik i govor jezikom da su oni sljedbenici poslanika alaihi sallatu wa sallam a ne prihvataju niti od Kur'ana, niti od sunata, osim ono što im nefsu, što im nefsu odgovara. الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الأحداث قوت أيها العالم ما هذا التغاب Koliko je stvari koje smo prihvatili, koliko su ta naša prsa prostrana, u kojima smo stavili dokaze Kur'ana i Suneta i koja su širom otvorena za svaki dokaz Kur'ana i Suneta. A koliko su, koliko je stvari koje smo odbacili, kojima se suprostavljamo, koje ne prihvatamo, od kojih se pravimo slijepima da ih ne vidimo i zaobilazimo ih sa lijevi sa desne strane. Zar od Allaha Đelešanu se možemo sakriti? Zar uzvišeni nas ne poznaje i ne zna?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 Vjera koju je Allah Đelešan odabrao da bude vjera ljudima do sudnjeg dana. Ta prirodna vjera jeste upravo onakvom objavljena kakva odgovara prirodi po kojoj je Allah te barakve tala stvorio samog insana. Pa tako onaj ko se preda ovoj vjeri pokori, upravo onako kako ona od njega traži, bez sumnje takav nalazi svoj smiraj u ovoj vjeri. I njegova prsa su rahat i njegovo srce je mirno i njegova duša je spokojna. Zato što u ovoj vjeri nalazi sve ono što joj što treba srcu i duši i nema ničega bez čega srce i duša ne mogu što im treba a da sve to nije sabrato u vjeri Allaha Tebareke ve ta'ala mi danas vidimo mnoštvo muslimana taj broj prelazi milijardu svi se pripisuju islamu, svi za sebe govore da su muslimani. Međutim, jako je teško ili je rijetko sresti vjernika na kome i u kome doista vidiš taj smiraj u vjeri Allaha te baraka ta'ala. Da vidiš tu njegovu dušu kako je našla svoj smiraj i svoj spokoj u vjeri i imanu Allahu te baraka ta'ala najčešće srećemo muslimane koji su nervozni, koji su nesabrati, koji su raštorkati, koji jako često ne znaju do kraja i ništa govori, koji jako često čine dijela koja nisu dijela Islama pokazuju ponašanja koja nisu ponašanja Islama i na koja nije Resul sallallahu alaihi wasallam ukazao svojom praksom. Postavlja se pitanje kako je moguće da jedan vjernik koji se iskreno pokorio Allahu Đelešanu njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i dosljedno slijedi Kur'an i sunet poslanik alaihi sallatu wasalam, kako je moguće da njegova duša nije našla svoj smiraj i da njegove, njegova prsa nisu našla svoj rahatluk u ovom jedinu. Već ne može da skoli sve to unutra, a da ne pokaže na svojim rukama, očima, jeziku, djelima i tako dalje i tako dalje. One stvari koje nisu, koje nisu od vjera Allaha Đelešanu. Zato ćemo ovom prilikom, inša Allahu Teala, spomenuti neke stvari koje su jako važne. Da ih vjernik gaji i čuva kod sebe, i stalno izgrađuje kako bi našao onaj pravi smiraj u vjeri Allaha te barake wa ta'ala i ono zadovoljstvo i rahatluk koje pruža vjera Allaha Đalešanu. Najveći uvjet da bi jedna duša bila, smirena, bila smirena jeste cijenjena moje braća Teohid. Jeste jednoća koja jednoća s kojom obožavamo Allaha te barek vetara i što je ovaj tauhid jednoća Allaha Đelešanhu jača u srcu jednog vjernika to je njegovo srce sve sve mirnije i spokojnije u vjeri Allaha te barek vetara nasuprot oni koji imaju teskobu u srcu i teskobu u prsima i nemiru svojim dušama, a koji se odupiru Kur'anu i sunetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam i vjeri u Allaha jalla šanuhu. Kaže Allah uzvišeni, ومن أعرض عن ذكري فإن, فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى A onaj ko se okrene od moga Kur'ana, od moga zikra, on će zasigurno tegovnim životom živjeti i mi ćemo ga na sudnjem danu sakupiti e'ma, a on će biti slijed. Pa je ovim ajetom Allah je Đelešanu ukazao da oni koji se okrenu od Allahove vjere, oni koji se okreću od Kur'ana, ili u onoj mjeri u kojoj se čovjek okreće od Kur'ana i sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam, u toj mjeri mu se njegov život na ovome svijetu otežava i njegova prsa se skupljaju i postaju tijesna i tegovne. i njegova duša nema, nema smiraja i spokoja. I kaže uzvišeni Azza wa فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Onaj kome Allah Jalla šanuhu želi uputu, on njegova prsa učini širokim, prostranim za Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّكًا حَرَجًا كأنما يسعد في السماء A onaj koga Allah Đelešanu hoće da ostavi u zabudu, on njegova prsa učini tijesnim i uskim kao da pokušava da se popne na nebesa. Kao čovjek koji pokušava da se popne na nebesa, to ne može da uspije. Prsa mu se skupe, stegnu, ne može to, ne može to da, da ostvari, postigne. Kad Kedalike jeđe'lullahu ribsa lel ladine la ju'minun, tako Allah dželešanuhu stavlja nečist na one koji su na one koji neće da vjeruju. Tako Allah žele šanuhu stavlja nečist ili da je nečist na one koji neće, koji neće da vjeruju. Zato je znak imana i znak ispravne vjere jednog roba upravo u tome da, da vidiš njegova prsa kako su široka za islam kako su njegova prsa prostrana za islam, kako u njegovim prsima ima toliko mjesta da sve što mu dođe od Kur'ana i sunneta i od ovoga dina, da on to sve to prihvata, da se ničemu ne suprostavlja, da ništa od toga ne odbacuje, već naprotiv, to vrednuje i slaže u ta svoja prostrana prsa. Slaže i to ima kod sebe i to nosi sa sobom. Dok oni, dok oni koji su na putavima dalareta i zaguda, vidimo kako sve što dolazi od dokaza, ništa ne mogu da prihvate. Ne mogu to da prihvate. Nemaju gdje to da stave, zato što su njihova prsa stegnuta. I nema mjesta u njima za to. U njima nema mjesta za dokaze Kur'ana i Sunneta. Zbog toga na njihovim dijelima, na njihovim riječima ne možemo da nađemo tragove toga. Zašto? Pa zato što nisu ni uzeli tog sebi. Zato što to nisu stavili u svoju riznicu u kojoj se nosi imanu Allaha te barak a to su prsa. Zato se zabojati da svako onaj da svako onaj ko se odupire Kur'anu i sunetu poslanika alaihi salatu wasalam da su njegova prsa stegnuta da su tijesna a tijesna vidimo da su samo prsa oni kojima Allah Đelešanuhu hoće zabludu zato mu'min treba da se boji Allaha Đelešanuhu i u svakoj stvari da se pokorava što je više moguće i da sprovodi tu u svome, u svome životu kako ne bi ne do Allah te barek dočekao momenat kada njegova prsa više ne mogu da prihvate ništa od Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem i od toga dina. I kaže gospodar svih svjetova سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا Mi ćemo zasigurno u srca onih koji neće da vjeruju ubaciti strah zbog toga što pripisuju Allahu Đelešanuhu one ili ono što nije zašto Allah Đelešanuhu nikakva dokaza nije objavio. Zasigurno ćemo u njihova srca ubaciti strah. I doista, samo je mu'minsko srce ono koje je smireno i koje je bezbjedno i ono koje nalazi svoj rahatluk. Dok srca nevjernika, makar imali na ovom svijetu i visoke položaje, i vlast, i imetak, i ostalo, njihova su srca puna straha. Zbog toga im pogledajte garde koje ih čuvaju, njihova obezbeđenja, pogledajte im auta blindirana, pogledajte im kapije i zidine iza koje se stalno skrivaju. Pogledajte kako ih, kako se nastoje čuvati nečim od onoga čega se nikada ne mogu zaštititi. A to je smrt koju je Allah te barek tala propisao svakom stvorenju. Zato samo mu'minsko srce jeste ono koje, ne, koje nema u sebi tog straha. Nema straha te vrste straha kojeg Allah Đelešanuhu daje zato što se čovjek odupire Allahu Đelešanuhu njegovom šerijetu i neće da ga prihvati i neće da ga slijedi i odbacuje ga dok u isto vrijeme prihvata zakone i prihvata puteve razno raznih vrsta nevjernika. I kaže gospodar svi svjetova فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ, على نور مِنْ رَبِّهِ Zar je isti onaj čije je srce, čija je prsa Allah te barek učinio prostranim i širokim za islam, i on još slijedi svjetlo svoga gospodara فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ pa teško onima čija su srca bez, oze, bez osjećajna kada se spomene Allah te barek ve ta'ala u lajke fi dalali mubin takvi su u jasnoj i očitoj zabludi takvi su u jasnoj i očitoj zabludi i svakako cijena moja braćo da onaj kome Allah te barek ve ta'ala da uputu, da onaj koji čuva teuhid, da onaj koji ga ispravno nosi i daje mu njegovo pravo, njegov hak, da Allah te barek ta'ala tako me otvorio, otvorio prsa i otvorio njegovo srce i vidimo kako taj, kako taj nosi smiraj, nosi smiraj u svojim grudima i svome srcu nasuprot drugih koji se suprostavljaju u Kur'anu i sunetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam pa ih Allah te barek ve ta'ala tovari tijesnim i teškim životom, a oni nisu u stanju toga da pobegnu. I na kraju ih čeka bol i tuga i žalost koja im nikada neće proći. Žalost koja im nikada neće proći. Druga stvar, ciljena moje braćo, koja donosi duševno smirenje, jeste korisno znanje. Jeste korisno znanje a ne bi se nazivalo korisnim ako ne bi, bi ako se ne bi slijedilo i po njemu i po njemu radilo. Stoga su učenjaci ljudi najširijih prsa i najsmireniji duša. Oni su naučili najviše Allahu te bareka ve taala njegovom dinu i najviše rade po Kur'anu i po sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem. I sve dok su takvi i na tome oni su oni koji koji su predvodnici. Kaže uzvišeni, neste zbilla, fa'alam anahu la ilaha illa Allah. Znaj, nauči da nema Boga osim Allaha Đelešanu. Što znači da ovaj din ne može se nositi i ne može mu se dati njegovo pravo ako ne znaš ko je tvoj gospodar. Ako ne znaš da Allaha Đelešanu na način kako ti je objašnjeno Kur'anom i sunetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمِ kaže Allah dželle šanuhu poslanik alaihi salatu wa salam i podučavate onome što ti nisi znao. Podučavate onome što ti nisi znao. I kaže uzvišeni šehid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah svjedoči Allah svjedoči da nema Boga osim njega. i meleki i oni koji imaju znanja pa ja men bel i da on pravedno postupa la ilaha illahu nema koga osim njega al aziz ul hakim onaj koji je silan i mudar zato je Allah Đelešanhu naredio svojim robovima da mu čine dovu za znanje pa je rekao vakur rabbi zidni ilma i reci gospodaru moj povećaj mi znanje gospodaru moj povećaj mi znanje Zato čovjek koji nosi znanje islamsko, šerijetsko znanje, takav, takav čovjek, takav čovjek poznaje granica Allaha te bareka ta'ala, pokorava se gospodaru svih svjetova, poznaje svoga gospodara azza wa džel. Zbog toga ne smije da mu griješi i zbog toga mu izražava što je veće, što je više moguće od pokornosti i dobrih djela. Sljedeće što donosi duši spokoj i mir jesu, jeste činjenje dobrih dijela i činjenje dobročinstva. Nema sumnje, cijena moje braćo, da čovjek koji je dobročinitelj, da čovjek koji stavno gleda da učini dobro djelo, da nakon svakog učinjenog dobrog djela koga učiniš u ima Allaha Đelešanuhu, da čovjek se osjeća fino i ugodno i bezbjedno. Siguran čovjek ima nešto što mu daje oslonac da on ima mjesta kod Allaha Đelešanuhu i da će imati podrške od gospodara svih svjetova. A kako i ne bi bilo tako kad Allah uzvišeni kroz cijeli Kur'an nalazimo riječi gospodara svih svjetova Inna Allah yuhibbu al-muhsinin wa Allahu yuhibbu al-muhsinin. Doista Allah dželle šanuhu voli dobročinitelje. Allah dželle šanuhu voli dobročinitelje. Pa kada je čovjek u pokornosti gospodara svih svjetova i čini ono što on voli, zasigurno ga njegov gospodar Azza neće ostaviti bez svoje podrške. Zatim cijenjena moje braćo, od stvari koje donose smiraj duši jeste hrabrost. Jeste hrabrost da vjernik nosi kod sebe u svojim prsima hrabrost na putu ka Allahu te barek vatana. I ovo je osobina bez koje vjernik ne može proći iskušenja. Zato što upravo na, na ovom pitanju sad pa sad naići ćeš kao ispit i proveru što je s tobom. Allah te barek ve ta'ala hvaleći one koje voli hvaleći one koje voli kaže u svojoj plemenitoj knjizi Nestezbila يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje odpadne, pa Allah će dovesti narod kojeg on vodi i koji njega vole. Adilati ala alel mu'minin, a izzati na kafirin. One koji će biti ponizni prema vjernicima, a ponositi prema nevjernicima i strogi prema nevjernicima. Juđahidune fi se bilillah koji će se boriti na Allahom putu. Juđahidu ne pise bili Allahi wala yakafuna lawma talaim i koji se ničeg prekora neće bojati koji se ničeg prekora neće bojati to što oni obožavaju gospodara svih svjetova izvršavaju ono što on od njih traži i klone se onoga što im je zabranio zbog toga se oni ne osvrću oko sebe niti se boju prijete ovih, ili poruka oni ili mučenja ovih, ili onih svejedno. Njihova snaga na dunjalu ko može biti kolika hoće, ali snaga vjernika u Allaha Đalešanohu i snaga koju on osjeća da ga gospodar te bare kvatala s njom štiti i čuva, to je nešto neuporedivo sa onim sa, sa čijemu nevjernici prijatelji. I doista cijena moja braćo, kada je vjernik hrabar, kada je vjernik hrabar, vidi na svakom koraku koris te hrabrosti. Na svakom koraku. Onda kada drugi posrću, ti ideš dalje. Onda kada drugi padaju i odustaju, ti i dalje ideš na tvojom gospodaru Azzeveđen. I ne mijenjaš ništa u vjeri gospodara svih svjetova. Slijediš one koji su bili hrabri i bolji od tebe. Uzimaš u njima primjer da bi došao na mjesto do koga su oni došli. Zato mu'min ne smije da se plaši, braću. Mu'min ne smije da se plaši ovi dunjalučara, ovi koji hoće da te odvrate od Allahove vjere, ovi koji hoće na ovaj ili onaj način da ti uguše vjeru u Allaha te bare tada i da te odvaje od nje. Već treba da se ostavi na gospodare svih svjetova, da mu se pokori i da bude hrabar na tom putu. Jer mi kroz čitavu istoriju imamo bedeme postavljene, bedeme hrabrosti na kojima umet mora da se uči kako se nosi ovaj din. I šta sve je u, u obavezi da se žrtvuje da bi bio sljedbenik Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I svi su dokazi protiv oni koji se povezuju i kače samo za, za jezik i govor jezikom da su oni sljedbenici poslanika alaihi wa sallam a ne prihvataju niti od Kur'ana, niti od sunata, osim ono što im nefsu, što im nefsu odgovara. Zatim, cijeljena moja braćo, sljedeća stvar koja donosi smiraj duši i prsima, jeste čuvanje od grijeha. Jeste čuvanje od grijeha. Jer doista, braćo, svaki grije insanu donosi nemir u njegovom srcu i njegovoj duši. I zbog čega su ljudi tako razbacani, tako rasijani, zbog čega nemaju snage za dobročinstvo, za žrtvu na Allahovom putu, za trud, za učenje. Upravo zbog toga što je grijeh uzeo maha, što je grijeh čovjeka natovario, pa je on postao i nervozan, i rasijan, i griješi u riječima, i u dijelima, i u ponašanju, u svim tim stvarima. Zato što je grijeh taj koji ne da mira čovjeku. Grijeh je taj koji ne da mira i spokoja čovjeku. U hadisu od Enne Vase ibn Sem'ana al-Ansari radijallahu ta'la anhu se kaže da je on rekao, da je pitao, jel? Sajltu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anil birri wal ithm. Kaže, pitao sam Allaha poslanika alaihi sallatu wa sallam o dobročinstvu, šta je to dobro i šta je to grijeh. فقال قال رسول صلى الله alaihi wasallam Al-birru husnul huluk Dobročinstvo ili dobro je lijep ahlak, lijep odboj kod jednog vjernika. Lijep odboj kod jednog vjernika. Wal ithmu ma hake fi sadrike wa karihta an yattali alaihi nas. A grijeh je, a grijeh je ono što se što ti ne da mira tvojim prsima. Što ti ne da mira u tvojim prsima i što ne bi ti želio da za to ljudi saznaju. I ne bi želio da to ljudi saznaju. To je taj grije koji ti ne da mira. To je taj grije koji ti ne da mira. I ne mora hatluka dok ima grijeha. I što je više grijeha, to je više nemira u prsima i nemira i nemira u duši. I na kraju, cijenjena moje braćo, ono što donosi smira i duši i prsima, jeste čuvanje od svakog preterivanja. Jeste čuvanje od svakog preterivanja. Bilo da se radi o preterivanju u jelu, ili piću, ili oblačenju, ili spavanju, ili bilo čemu drugom. Sva ta preterivanja jesu ona koja su zabranjena, Riječima Allaha tabaraka ta'ala Innahu la yuhibbul musrifi Doista on Allah Đelešanu ne voli one koji preteraju. Allah uzviše ne voli, ne voli one koji preteraju. Zato insan treba da se čuva od svega onoga i u svemu onome u čemu može biti israfa i preterivanje. Jer to preterivanje donosi nemir, donosi nemir od koga čovjek nije u stanju, nije u stanju posle da izvršava ostale propise Allahu te bareke ve taala vjere i da bude u ispravnom odnosu prema gospodaru svih svjetova. Allaha dželle šanuhu molim da nas učini od onih koji će voditi računa o sebi, koji će voditi računa o onome što su preuzeli kao emanet od Allaha te bareke ve taala. Jer će odgovor pred gospodara svih svjetova i polaganja računa za sigurno doći svakome od nas. Molim Allaha dželle šanuhu da nas pomogne na, na istini i da nas učvrsti na stazi Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Amin svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Nema sumnje cijena, moje braće, da sve ove stvari koje smo spomenuli, kao i celokupna vjera Wallahi djelješanuhu ne može se ispoštovati i ne može se sprovesti u život osim ako insan bude shvatio da je ova vjera vjera pokornosti i predanosti Allahu dželle šanehu, vjera slijedjenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. zato je Resul sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga zabilježe imam Buhari rahmehullah ta'ala od Ebi Musa al-Ašarija rekao إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة kaže Resul sallallahu alaihi wasallam doista moj primjer i primjer onoga sa čime Allah Đelešanu poslao jeste kao primjer čovjeka koji je došao narodu pa je rekao o moj narode doista sam ja vidio vojsku bi ajnej sa moja dva oka i ja sam vam očiti opominjač fennadža pa se čuvajte pa se čuvajte to jeste od te vojske koja, koja dolazi i hoće na vas udariti fe tahu ta min qavmihi pa su mu se jedan dio njegovog naroda pokorio fe فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا Pa su, kaže, polako te noći izašli i otišli feneđau, pa se tako spasili. To jeste, napustili su to mjesto na koje hoće ta vojska da dođe, napustili su to mjesto i otišli, pa se tako spasili. وَكَذَّبَتْ طَائِفَ طَائِفَةُ مِنْهُمْ A Druga skupina od tog njegovog naroda koga je on pozvao i upozorio na vojsku koja dolazi, to je lažnim prihvatila, dakle je lažnim je smakala taj poziv, fe asbehu mekanehum, pa su, kaže, osvanuli na svojim mjestima, to jeste tu i gde su bili, nisu se nikud pomakli, fe sabbehahum el džejišu, pa im je jutrom došla ta vojska, fe ahlekehum, uođet وَجْتَاهَهُمْ Pa ih je uništila i iskorijenila. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي Kaže, ovo je, ili o, ovakav je primjer onoga ko se meni pokori, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, فَأَتَّبِعَ مَا جِئْتُ بِهِ I ko slijedi ono sa čime sam ja došao. وَمَثَلُ مَنْ عَسَانِي وَكَذَّبِ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ I kaže, takav je primjer onoga ko prema meni griješi i lažnim smatra ono sa čime sam došao od istine. I lažnim smatra ono sa čime sam došao od istine. I nema sumnje, cijenjena moje braćo, da onaj ko je povjerovao ispravno Rasula sallallahu alaihi wasallam ne nalazi drugačiji odnos prema ovom dinu, drugačiji odnos prema Kur'anu i Sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem osim da je upravo kada je čuo za poziv poslanika alejhi salatu ve selam da se tome odazvao, da je u to povjerovao i da se pokorio i poslušao, pa se tako spašava. Spašava se jer vojska koja je spomenuta u ovom hadisu jeste u stvari kazna Allaha dželle Đelešanuhu koja je stigla mušričke mekanske mušrike u odnosu na skupinu od Mekelija koji su prihvatili islam, pa su s poslanika alihi salatu wasalam iselili u Medinu i tako se spasili prihvatajući vjeru Allaha Đelešanuhu i pokoravajući se poslaniku alihi salatu wasalam. Dok oni koji su to odbili, došla im je kazna od Allaha Đelešanuhu, pa je stigla i glad i ubistva i na kraju vatra džahnemska. Zato, cijenjena moja braćo, neka svaki od nas pogleda kakav odnos ima prema svom gospodaru Azevađer. Kakav odnos ima prema poslaniku Alehi Salatu Veselam i njegovom sunetu. Koliko je stvari koje smo prihvatili, koliko su ta naša prsa prostrana u kojima smo stavili dokaze Kur'ana i suneta i koja su širom otvorena za svaki dokaz Kur'ana i suneta. A koliko su, koliko je stvari koje smo odbacili, kojima se suprostavljamo, koje ne prihvatamo, od kojih se pravimo slijepima da ih ne vidimo i zaobilazimo ih sa lijevi sa desne strane. Zar od Allaha Đelešanu se možemo sakriti? Zar uzvišeni nas ne pozna i ne zna? I ne vidi koliko se trudimo i koliko radimo? Zar on nije sve dok svemu? Zar on ne zna naša prsa i naša razmišljanja? I ne zna naša djela koja stalno pokazujemo i u odnosu prema mešljedu, i u odnosu prema Kur'anu, i u odnosu prema sunetu, i u odnosu prema istini, i u odnosu prema umetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam u Gdje je danas briga muslimana? I za čim danas muslimani brižu? I gdje se muslimani sastaju da bi jedan drugom govorili o dobru? Da bi jedan drugoga pomagali dobročinstvu i bogobojaznosti? I gdje se danas muslimani sastavljaju da bi jedan drugom ukazivali na greške radi Allaha dželle Đelešanuhu i da bi sprečavali pesad koji se čini na zemlji. Zato, ocjenjena moje braćo, nemoj da se niko zadovoljava sa stanjem u kome se sam našao i da ona slika koju je možda sebi izgradio na šejtanski način, da mu se sviđa nešto od onoga što on čini, pa eto čovjek postao zaljubljenim sam u sebe i svoja djela, da ne bi mu sve se pretvorilo u prah i pepeo pa da dođe kod Allaha Đelešanuhu bez igdišta. Neka svako povede računa i neka se boji Allaha Đelešanuhu i neka se potrudi, jer doista ashabi radi Allahu tala anhum, kada su se prihvatili vjere, su u svakom danu su se spremali kao da noć neće dočekati živi. I u svakoj noći su bili kao da neće sabah dočekati živi. Kako bi bili spremni ako se vrate Allahu Đelešanuhu u tom danu ili noći. Gdje smo danas mi i kakav je naš danas odnos? I pogledajmo se realno, braćo, po pravdi, vallahi, nije mi stalo, niti je, inša Allah, nikom od braća stalo da nišani nekoga. Ali neka svako od nas se upita, da li bi ti želio na sudnjem danu da gledaš kako vojske i vojske prolaze pored tebe u džennet, a ti čekaš kao što čekaš da samo petkom dođeš na džumu? Zar mešćin je ostao jedna fukara koja eto čeka nekoga ko će mu se svilova da mu vrat otvori? A on je takvim upravo u svakom srcu i očima onoga ko, ko se tako odnosi prema njemu. Zato cijenjena moje braće, popravimo odnos, popravimo odnos i tražimo put da se približimo Allahu Đalešanu. Jer Allah uzvišeni dobro zna i poznaje naš trud i naše djela i naše razmišljanja i naše žene koje, koje nosimo. I nema sumnje, danas ili sutra, sve će se otkriti i na ovom svijetu, a da ne govorimo o sudnjem danu, jer će tamo sve doći zapisano i niko neće moći da izbjegne to. Allah Hrvišanu voli da uputi i pomogne mene i vas, da nam uprosti naše grehe. Allah Hrvišanu molim da ono što govorimo bude dokazom u našu korist na sudnjem danu, a da ne bude dokazom protiv nas. Allah je želešanu molim da nam prsa proširi za islam i muslimane širom svijeta. Allah je želešanu molim da nam prihom učini islam i muslimane širom svijeta. Allah je želešanu molim da nam oprosti grijehe, da nam pređe preko loših postupaka naših da nas sviju utvrsti na stazi poslanika sallallahu alaihi wa sallam da nas uputi na pravdu i na najbolje rješenje za nas na ovom budućem svijetu. Allah je rečeno molim da pomogne istani muslimani širom svijeta, da pomogne muslimane koji su potlačeni. Allah uzvišenog molim da pomogne muslimane koji su potlačeni. Allah je rečeno molim da pomogne muslimane koji su po zatvorima Tarvavita, da im poda slobodu, da ih izvede i spasi od ta guta i njihovog zuluma. Allah je rečeno molim da pomogne braću muđahide na svakom mjestu da se bore da riječ Allaha Đelešanom bude gornja, riječ ne velika donja. Allaha Đelešanom molim da im sako je učvrsti, da ih ujedini oko jedne riječi la ilah lala Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allaha Đelešanom molim da nas učini od pomagača ovoga dina i da nas iskoristi pre naše smrti u pomorskom jedinu. Allaha Đelešanom molim da na posljednje riječi na ovom dunjalu počini riječ, riječi šehadeta la ilah lala Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allaha Tebareka ta'ala molim da nam oprosti i da nas ne usmrti osim kao muslimane. Amin, ja Rahman Rahmin. يتمنى يرغب أن يكمل مشواري يرفض أن يحيا في ذل يرجو أن يأخذ بالتالي أنا عربي لكن قلبي يكفر بالعرب الأعدار بواسل ساقوا شمسي نابوا قمري سقوا كالقطعان صغاري أنا لن أيأس منكم يوما سوربي بالدين صغاري سأعلمهم كيف يكونوا في الحرب كوسد مغواه إنهم الباقي من أمل بات بعزم وبإصرار سرقوا شمسي نهبوا قمري سقوا كالقطعان صغاري أنا لن أيأس منكم يوما سأربي بالدين صغاري سأعلمهم كيف يكونوا في الحرب كوسد مغوان إنهم الباقي من أمل بات بعزم وبإصرار Soba put, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltaku.com Soba put, uvjerni, soba put, uvjerni. koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernik Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom soba put vjernika